dum profunda dormo en memorigas successoi. Dum profunda dormo, la cerbo priuge analisas la rememoroin de la tago. Je tiu ocaso, travivajoi pri successoi, estas pli bone en memorigatai ol negativai spertoi. Tion resultigis studajo pri la cerbo el evoluzia vido, homo devas aparte bone en memorigi tiaen informoin, kiui estas gravai por transvivi. Exemple, tiel eblas eviti dangeroin, kie haveblas nutrajoi, au kiel homoi povas akiri laudon kai monon. Por el trovi, ciu succesai travivajoi, estas prilaboratai alimaniere, esploristoi de la Universitato de Genevo rigardis en la cerbon de dec hoc dormantai homoi. Antau ol la partoprenantoi en la studajo raitis dormi, la esploristoi instigis ilin ludi du computilain ludoin en la magnetre sona tomografo morro to, Cai ili mesuris, dum tio, la zerba in curentoin de la test personoi. Temis, entiu caso, priludo pri eccono de visagioi, cae crome priludo en labirinto, el elciu ili devis trovi voion por eliri tiu cele la esploristoi manipulis la tracuron de la ludo, tiel, che ciu case la duono de la studo gruppo vencis en unu la ludoi, cae mal en la alia. Dum la test personoi dormis, la esploristoi povis helpe de la cerbai curentoi ec coni, che la dormantoi iom post iom de nove pensis pri la ludoi. Cai tiam prescau exclusive, nur pri la ludo, en la concerna persono estis venkinta, ciam ili eniris en profundan dormon. Clarigis la studestrino lau comunico della Universitato de Genevo. Crome montrigis du tagoin poste ce testoi primemor capablo, che la parto prenantoi en la studajo povis pli bone rememori tion, cio estis en memorigita, ciel successa sperto. Laula esploristoi el Genevo, la studajo malcascias neuronan mecanismon, lau ciu travivajoi de successo, estas prefere rememorigatai cae estas fixatai en la memoro. Ili scribas en la laborajo. Oni povas ancao mem influi la noctan activetson de la cerbo. Nome, antau ol ectormi, ja eblas pensi pri la okazajo cae ideoi de la pasinta tago, cae tiel flanken sovi aliain, eble neti el bonain spertoin de la tago. Se oni consumas televidan filmon, tiam jalo ocasajoi en la filmo altrudigas en la memoron, cae tiui truditai pensoi ofte temas ancau pri negativai aferoi. Do estas bone ne tui en litigi post spectado de filmo, sed oni prefere tranquilligiu cae pensu pri la passinta tago, cae pri la venonta tago. A parte bone, estas antaula ectormo ne consumi filmon, sed ausculti musicon, ciu metas onin en bonan anim staton. Tio decide positive influas la dormon.